Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Rahman Nur Ilahi di Temayang dengan judul Kisah Nyata Misteri Pesugihan Angkernya Gua Gunung Wilis. jam setengah siji aku neng juru kunci Mbah Sauji lan Mbah Sauji menehi syarat arep mlebu gua kabeh wis tak cukup lan aku diwenehi jopo mantra supaya yen mengko mari magrib sakwise aku dipasrahno ning kuburane sing nek jerone gua Gunung Wilis jam loro awan aku dijak budal ning Gunung Wilis kurang luwe perjalanan telung jam lan aku karo juru kunci wis tekan ngisore kuwo. aku digongkon adus jinabat dhisik sak banjuri mari adus aku langsung diajak ning jeroning gua lan aku dipasrahno karo sing bau reksa gua kono awakku kuadem panas gemetaran ndelok jero gua sing amba ning sekitar 10 meter persegi enek kuburaning limo lan diungkeri ula sawa sing dasi sak timbo cetene mbok 5 kilo mari aku dipasrahno jero kunci aku kon jaga lawang sing suwene telung dina telung bengi aku dikon jaga ula iku Ojo sampai metu teko gua lanek sampai kula iku metu teko gua berarti aku gagal dadi abdine Pangeran Singaraja Kabeh pesening juru kunci tak eling-eling, banjur aku ditinggal mulih. Aku dewean, aku nyawang jobo wis peteng, ora ketok opo-opo, cuma krungu suarane wong guyu lakak-lakak, yo suarane wong nangis. Aku wedi pol, tak wanek-wanek no. aku noleh ning jero gua kula sowo sing mau meneng saiki nglusur karo enek pocong mlaku ngiteri patok kuburan Lani ijek enek pawongan sing lungguh metingkrang duwe sungu kaya sapi cuma aku eling pesene mbah juru kunci sauji yen ora oleh maca ayat-ayat Al-Qur'an Das kuis ora kuat kaya dien tepi watu sak ton. Lan keringet adem blewer ngebek iraiku. Terus aku banjur maca aji japa mantra teko nggone Mbah juru kunci. Assalamualaikum salam. Niating sun kakang kawah di hari-hari dulur papat limo badan sempurna. Abang ireng kuning putih mancingi jiwa rogoku. Rogo sukmo nyawa cuman di langit sumeting mego biar gejan lintang. lintang juaraan peting lindu sejagat komo salah ingsun nyeluk biaya pangeran singojoyo nyai gerintik nyisiti subinya nyai kanjeng ratu mas klabang wilis nyi ratu kemuning teko teko teko ngremno motoku karo nahan ambekan. Dilalah ana sing guyu lakak-lakak mbuh aku wis sating wani setengah wedi. Lampu oncor jumlah lima ning jeroning gua jelas cetok kedadian ning jero gua iku. Wewe gombel sundel bolong pocong gendru enek kabeh. Kabeh padha ngroyok aku. Polahku wis kaya sapi gindrang sing motone dipedesi karo lombok. ambekanku pedot rasane arep omong cangkemku kaya disumpet gak enek swarane salah siji ning urip-uripan sing medeni duwe sungu matane mekan kaya wowo areng nubiyo aku banjur aku diobat abitno bare iku aku wis ora eling apa-apa aku eling-eling wis ning omahe juru kuncilan aku sadar Selama aku ora sadar aku ketemu Yuwarsi tonggoku karo nuntun sepeda mini kokulon karo ngomong. Eh, nang mule. Aku saiki kum duwe duit. Nek aku wis duit langsung tak terno sumak iku tok. Bar iku aku didamoni di sebul kupingku karo almarhum bapakku. Terus aku tangi. Roh-roh aku wis nek bayange omahe Mbah Sauji. Banjur aku takon, Apa sing terjadi jari aku rasa sadar telung dino lan aku ditemok noneng kali ngisore gua gunung wilis sing jarak 500 meter teko gua banjur aku ditakoni bab semedio tak ceritakno apa sing tak alami iki cerita nyoto soko aku rahman nur ilahi temayang salam jimatres salam misteri Au.